anuncia quem chegou. Já dei logo um salvão nos morador. Que hoje vai ter baile na comunidade, eu vou. O ronco da XJ é assustador. Pode ficar suave, meu amor. Que a que só tem cria que é da disciplina e são meus aliados. Talarico tá aqui não se cria, mas não aturamos safadeza. Agradeço a Deus por mais um dia e a comida que chega na mesa. Se a coroa tá bem, a família tá melhor ainda, com certeza. Então vamos brindar esse dia com os parceiros que fecha firme. Segue Beats. Dia de baile, cachorro. Vamos que vamos comemorar. Ó, mas nós passar no meio do baile com o dedo pro alto, copão de 700 até o talo. Lotado de red, de gelo, de coque. A Jack na mata no gargalo. A bandida se solta, vem pro nosso lado. Fico, fica bravo, eu todo ciclonado. Hoje é sem estresse. Ao som do Gil Beats, pesado e o PP da VSC. Ao som do Gil Beats, pesado e o PP da VSC rolê. Som do Gil Beats, pesado e o PP da VS. Gil Beats. Cavalo de Troia anuncia quem chegou. Já tem logo um salvão nos morador. Que hoje vai ter baile na comunidade. Eu vou. O ronco da XJ é assustador. Pode ficar suave, meu amor. Que aqui só tem cria que é da disciplina e são meus aliados. Talarico aqui não se cria, nós não aturamos safadeza. Agradeço a Deus por mais um dia e a comida que chega na mesa. Se a coroa tá bem, a família tá melhor ainda, com certeza. Então vamos brindar esse dia com os parceiros que fecha firmeza. E aí, DJ Beats? Dia de baile, cachorro. Vamos que vamos comemorar. Ó, oh, ali com o dedo pro alto, cambando ah, ah, 700 ah. até o talo. Lotado de red, de gelo, de coke. A Jack na mata, no gargalo. A bandida se solta, vem pro nosso lado. Fico, fica bravo eu todo ciclonado. Hoje é sem estresse. Ao som do Gil Beats, pesado e PP da VSC. Ao som do Gil Beats, pesado e o PP da VSC. Som do Gil Beats, pesado e o PP da VSC.